50 languages. 67 start สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของสอง स ं ब ं ध व ว च ช पड़नाव दो แว่นตานักเขาลืมแว่นตาของเขา ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ เขาเอาแว่นตาของเขาไว้ที่ไหนฟิร ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਐਨਕ กਿท ਥ ੇ ਹੈ นาฬิกา ਘ ดีนาฬิกาของเขาเสียอุสดี ਘ ดี ਖਰਾਬ ਹ หั ਈ เੈนาฬิกาแขวนอยู่บนฝาห้อง घड़ी दीवार त ตัं ग ी है หนังสือเดินทางพาสปอร์ตเขาทำหนังสือเดินทางของเขาหายอุนเน่อปนาพาสปอร์ตกวาเลียแล้วเขาเอาหนังสือเดินทางไว้ที่ไหนต้องอุสดาพาสปอร์ตคิดเท่แฮพวกเขา ของพวกเขา โอ โอนาดา โอนาดี โอนาดีเด็ก ๆ หาพ่อแม่ของพวกเขาไม่พบ บัจਿ ਆ น ਨ โอน ਹ ਨ ਾਂ ਦੇ าਾ ਪ ੇ ਨ มੀਂ ਮ เ ਲ ย ਹ ੇ ਹ แต่นั่น พ่อแม่ของพวกเขามาแล้ว โลโอเทโอนาเดมาตา ปิตาอาเรฮัน คุณ ของคุณตุซีตุฮาดาตุฮาเดตุฮาดี การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณมิลเลอร์ตุฮาดียาตราเคโฮจิฮิซีชรีมิลเลอร์ภรรยาของคุณอยู่ที่ไหน คุณมิลเลอร์ตุฮาดีปัตนิกิเทเฮेรีมิลเลอร์ คุณ ของคุณ त ุสี त ุฮาดา त ุฮาเด त ุฮาดีการเดินทางของคุณเป็นอย่างไรคะ คุณสมิธตุฮาดียาตราเคโฮจิฮิซีชริมติสมิธ สามีของคุณอยู่ที่ไหนคะ คุณสมิธตุฮาเดปติกิเทหันชริมติสมิธ